Namwomba Allah subhanahu wa ta'ala tujalie haya ambayo tutakayoyasikia yaweze kutunufaisha sisi awalan, na vile vile wengine thaniyan na tumuomba allah tabaraka wataala ayaandike haya katika mizani mema yetu yauma alqiama na yawe ni sehemu katika mema ambayo yatakuwa ni hoja juu yetu sisi kuna kwa adhabu ya allah subhanahu wataala kuepushwa nayo ndugu zangu hakika kila napotafakari nini ambacho watu nastahiki kukijua naona kwa hakika ni mengi ukiyatazama yaliyomo ndani ya dini ya Kiislamu ndani ya sunna ya Mtume alaihi salatu wassalam na yaliyomo ndani ya Qurani, unaona mambo ni mengi sana ambayo kila moja lau utalipa nafasi yake utaona linachukua hadhan kabira, linachukua nafasi kubwa sana, na yote yana nafasi na yote yana umuhimu na yote yana haja kwetu sisi kuyajua, kwa sababu ni mambo yanayotaalaq na kufungamana na dini yetu lakini hatuwezi tukayaacha yote, bali tuweza kuyachukua sehemu katika hayo mengi, tukakumbushana biaunihi subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, sisi Waislamu tuna janibu ambayo tuna upande ambao sheria yetu imejikita sana kututaka sisi tutekeleze maagizo na vile vile tuachane na makatazo yani janibu al-amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar yani upande wa mtu kutekeleza maamrisho na upande wa mtu kuacha makosa huu ni upande mpana sana na upande huu utautazama kwa umakini sana ukiutazama kwa umakini utauona umebeba roho kubwa sana ya nyoyo zetu ukiutazama kwa umakini na kwa mapana na marefu utauona upande huu wa kutekeleza maamrisho na kujiepusha na makatazo umebeba sehemu kubwa sana ya roho ya Uislamu au roho za au nyoyo zetu. Takaso la nyoyo limebebwa katika mazingira hayo, na ndiyo maana ahli sunnati wal jamaa kwenye vitabu vyao vya itikadi, vitabu vyao vya tauhidi, vitabu vyao vya akhlaqi mbalimbali unakuta kama vile limamu ibnu taimia rahmatullahi taala alaihi kwenye kitabu chake cha alaqidatu alwasitiya kuna sehemu kasema wa min usuli ahli sunna na katika misingi ya watu wa sunna ni alamru bilmarufi wanahyi ani lmunkar au wanahyu ani lmunkar ni kuamrishana mema na kukatazana mabaya lakini pia akasema wayamuruna bimakarimil akhlaqi wayanhauna an safasifi alakhlaq kwamba hao ahlu sunna utawakuta wanaamrishana tabia njema lakini pia wakati huo huo utawakuta hao hao ahlu sunna wanakatazana tabia mbaya yani bimaana mtu kuilea nafsi yake na tabia njema ni katika mambo ambayo ahli sunnati wal jamaa wameyaeleza na wameyafanya kuwa ni katika misingi yao mtu kuyakataza au kuikataza nafsi yake na mambo machafu na mabaya ni katika misingi ambayo ipo ndani ya ahli sunnati wal jamaa kwa ahli sunna kuyaweka haya katika misingi yao kuweka huu mlango katika vitabu vyao kuweka vipengele hivi katika kanuni zao ni ishara ya wazi ya kwamba jambo hili ni katika vitu au ni katika mambo ambayo yanazilea nyoyo za watu moyo wako unalelewa pia katika huu upande itazame ibada yako ya sala itazame ya wewe kuwa ni mtu mkarimu itazame tabia ya wewe kutokuwa na majivuno kutokuwa na kibri kuwa ni mutawadhi mnyenyekevu kuwa ni mtu mwenye huruma kuwa ni mtu mpole unaiona hii hali na hizi hali zote ni zenye kuulea moyo wako na kuufanya moyo wako kuwa hai tofauti na hapo tofauti na hapo kwa hiyo unauona kwamba upande huu ni katika upande mkubwa sana ambao ahli sunnatul jamaa wameutaja na wakimaanisha kumaanisha kweli kweli kwamba ni katika ni sehemu ambazo anahitajika sana salafiyun sunni azipe nafasi lakini pia ndugu zangu kuna upande wa pili kuna upande wa pili unaitwa upande wa muamalat upande wa maingiliano na watu wengine upande huu ndugu zangu mimi leo hii katika kikao changu hichi nataka nizungumze moja ya jambo ambalo linahusiana na huu upande wa muamalati maingiliano na watu wengine sisi tunaishi imma tunaishi kwenye jamii kama hii au wakati mwingine tunaishi mahala pamoja nyumba moja watoto wa ndugu moja marafiki tunashirikiana kwenye mambo mbalimbali basi sheria yetu ya hii ya Kiislamu imetuwekea huu upande nao huu upande wa kuishi na ndugu zetu kuishi na watu wengine basi kuna mambo mengi sana ambayo anatakikana mtu ayachunge kunako kwenye kuelekea safari yake ya kuelekea khairu leo hii mimi ndugu zangu ni hichi kikao cha madakika haya yaliyobakia nataka tunasihiane kwenye hichi kipengele hichi peke yake kina maelezo mengi sana lakini mimi nitachukua tu jambo moja peke yake linalosema sam'atuka ra'su malik hicho nataka sam'atuka ra'su malik kusikika kwako ndiyo mtaji wako kusikika kwako wewe kusikika ndiyo mtaji wako tunaishi na baba unaishi na mama unaishi na mjomba na ndugu na marafiki na jamaa na ndugu wote unaishi nao na familia yako naishi nayo watoto wako basi vile wanavyokusikia vile wanavyoyasikia mambo kutoka kwako vile jamii inavyopata taarifa zako rasu mali huo ndio mtaji wako kwa hiyo katika yale mambo mengi ambayo sisi tunaishi na jamii sheria inataka tuishi namna gani na jamii mimi nachagua hichi kipengele kimoja tu sam'atuka rasu malik kusikika kwako ndiyo mtaji wako wewe unaishi na baba yako nini nakisikia kutoka kwako ukiwa hai na umekufa mtaa unaoishi wanasikia nini kutoka kwako mtaji wako ndio huo ukiwa hai au umekufa mkeo watoto wako wajukuu zako familia ya mke, familia yako, nini wanachokisikia kutoka kwako, sio nini unawaambia. Sizungumzii nini unawaambia, nazungumza nini wanachokisikia kutoka kwako. Habari zipi unazisikia kutoka kwako? ahia khabaru lkhairi am khabaru lshar, je, wanasikia mambo mazuri kwako wewe au wanasikia mambo mabaya? nini jamii inasikia kutoka kwako wanasikia kwako mabaya yanafurahisha hayo kwenye uhai wako na je yatakusaidia ukifa hayo Allah subhanahu wa ta'ala amejalia sisi kuwa na usikivu inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu ish mas'ula wanachokisikia watu masikio yako haya yatakuja kuulizwa jamii inasikia kwako taarifa ambazo ni zenye kufurahishwa au zenye kufurahisha zenye kupendeza masikio haya aliyosikia yatakwenda kuulizwa namna gani yamesikia baada ya kuwapeni huu utangulizi naomba niondoke na nyinyi sasa twendeni kwenye hadithi ya Anas ibn Malik radhiyallahu anhu fi sahihaini hadithi ya Anas ibn Malik radhiyallahu anhu fi sahihaini Anas ibn Malik amemhudumia mtume sallallahu alaihi wasallam miaka kumi alikuwa ni kijakazi anamfanyisha anamfanyia kazi mtume nyumbani kwake kwa takriban miaka kumi naye aliletwa na mama yake Anas ibn Malik anasema murra bi janazatin lilipitishwa jeneza hapa mtu kabebwa jeneza kiarabu kiswahili tusi kiswahili wa tusi lilipitishwa jeneza pale mbele ya watu jeneza watu kabe, mtu kabe mwenda kuzikwa fa uthniya alaiha khaira watu wakalisifu lile jeneza kwa kheri watu wakalisifu kwa kheri alimamu ibn hajar al-asqalani rahmatullahi alayhi hichi kipengele kwamba wakalisifu lile jeneza kwa mazuri قال نسمع ابن كثير يا الامام ابن حجر اي كان مسلما عفيفا yule bwana aliyekuwa ndani ile jeneza alikuwa ni muislamu ambaye ni afifan ni mtu ambaye kajizuia na zinaa na uchafu فاثني عليها خيرا akasifia kwa khair فقال النبي صلى الله عليه وسلم mtume akasema wajabat wajabat wajabat ukapita tena muda mwingine famurra bi janazatin likapitishwa tena jeneza lingine fauthni alaiha sharra likasifiwa lile kwa shari yani yule aliyomo ndani ile jeneza watu wa mji wakamsifu kwa ubaya kamtaja kwa mabaya Faqala nabiyu sallallahu alaihi wasallam, mtume akasema wajabat wajabat wajabat, amestahiki amestahiki amestahiki. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu aliyesikia yale maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia fidaka abi fida laka abi wa ummi ya rasulullah nifafanulie kwa nini ume unasema haya maneno limepita jeneza la kwanza ukasema wajabat wajabat wajabat baada ya kutajwa kwa kheri lile jeneza likapita la pili tena likasifiwa kwa shari mtume pia ukasema alayhi salatu wasalam wajabat wajabat wajabat nielezi ya rasulullah ma wara alakama kuna nini katika haya mazungumzo yako sallallahu alayhi wasallam mtume alayhi salatu wasalam akasema أثنيتم على الأولى بالخير ممسيف يلمت ومانزق وخيرنا مزوري فوجبت عليه الجنة أكستيكي كيبة جنة وأثنيتم على الثانية نمكمسيف يولي وبيلي شر وشار فوجبت عليه النار akastahiki kupata moto kisha mtume akamaliza akasema antum shuhadaullahi ala al-ard nyinyi ni mashahidi wa Allah ardhini hadithu fi sahihain nyinyi ni mashahidi wa Allah ardhini antum shuhadaullahi ala al-ard nyinyi ni mashahidi wa Allah ardhini mmemwona aliyekuwa na kheri mkamsifu kwa kheri maana yake mliishi naye kwenye hii dunia Allah mmeishi naye maisha haya mwamjua tabia yake namna gani anaamiliana na wenzake namna gani alaka yake na mola wake ilivyo namna gani mafungamano yake na wazazi wake na watoto wake na familia yake ilivyo mkamsifu kwa kheri likamwajibikia huyo kuipata janna mmemsifu wa pili kwa shari kwamba huyu ni kiumbe muovu tumekaa naye katika miji tumeishi naye tokea ukuaji wake mpaka amekufa tumeona namna anavyoingiliana na watu anavyoamiliana na watu anavyoongea na watu tumemuona sisi maneno yenu nyinyi yakatoka kusema huyule ni mtu wa shari fawajabat alaihi nar akawajibika yeye kuupata moto wa Allah subhanahu wa ta'ala nyinyi ni mashahidi wa Allah kwenye ardhi hii ukichukua hadithi hii peke yake inakuonesha ya kwamba sam'atuka ra'su mali kusikika kwako ndiyo mtaji wako ukiwa hai na umekufa sisi tunaishi kwenye hii dunia sote sisi tunaishi sasa hivi twajuana maisha yetu namna yalivyo twajua huyu twafahamu yule twaelewa yule kule tabia yake iko hivi na hivi na hivi na hivi ya kheri ya shari kwa nini tunajua hivyo antum shuhadau llahi ala lard na ndugu zangu assumatu lhasana kusikika vizuri katika hii dunia kwa tabia njema ni taufiqu min allah <laughs> ni taufiki ya allah subhanahu wa taala yaani wewe huo unafikiri kwa mazuri watu wakutambue kwa mazuri na wakuzungumze kwa mazuri hiyo ni min Allah hawezi wakapewa watu wote hadithi ya Abu Huraira katika Musnad Imam Ahmad Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema idha arada Allah bi'abdihi khaira asalahu Allah akimtakia mwanadamu akimtakia mja wake kheri asalahu qalu wakasema ya rasulullah wama asalahu ni nini maana ya asalahu qala mtume akasema yuwafiquhu liamali salihi allah umuwafiqisha kuwa ni mtendaji wa matendo mema hatta yardha anhu man haulahu mpaka watu walio pembezoni wake watamridhia Yaani namna anavyotenda matendo mema mpaka sisi majirani marafiki wanafunzi wenzake huyu bwana hakuwa hana mshindani nafsi zetu tabat zimepata ulaini na zimefurahi kwa uzuri alionao wa taa sisi wenyewe kwa matamshi yetu ndimi zetu zinakiri huyu ni mtu mwema hata yarda anhu man hawlahu, mpaka watafikia watu watamridhia sisi wenyewe tunamridhia huyo mtu allah anapomwafikisha mtu allah anapomtakia mja wake kheri humwafikisha kutenda matendo mema mpaka inafikia watu wote wanamridhia sote tunamridhia yani nafsi zetu hazipati kigagaziko nyoyo zetu hazingii na ukakasi tunapotajiwa mtu fulani kwa tabia zake tukiangalia maneno yake tukiangalia matendo yake tukiangalia namna anavyoishi na watu wengine la ghadabata lana sisi hatuna gagaziko lolote tunakiri nafsi zetu kwamba huyu ni mtu akhiri hiyo ni taufiki ya Allah mpaka mtu awe hivyo mpaka mtu afikie hiyo daraja ni taufiku min Allah jalla jalalu lakini pia ndugu zangu mtu mwenye maisha mwenye matendo mema kwenye hii dunia mtu mwenye matendo mema kwenye hii dunia ni lazima sum'ata kusikika kwake kutabakia kwenye hii dunia lakini pia kutakwenda mpaka akhera yani Allah subhanahu wa ta'ala hana tena jambo la huyo mtu zaidi ya kumlipa janna kama tulivyopita katika hadithi hivyo basi pana haja sana ya kuzitengeneza jani baini tulizozungumza mwanzoni pana haja kubwa sana ya sisi sote kwa kila mmoja wetu azitengeneze hizi sehemu mbili sehemu ambayo ni ya taa ya baina yako na Mola wako na sehemu kati ya kuwewe na wale unaoishi nao kwa sababu hawa ndiyo mashahidi wa ardhi hii sote naamini إلا من رحمهم الله tumesikia hadithi maarufu sana hadithi fi musnad Imam Ahmad qala rajulun alisema mtu mmoja ya rasulullah ewe mjumbe wa Allah inna fulanatan tadhkuru bikathrati salatiha ewe mtume wa Allah hakika mwanamke fulani anatajika kwenye jamii yani jamii inamtaja kwa wingi wa swala anaswali sana anaswali sana tadhkuru bikathrati salatiha anakithirisha sana kufanya ibada za swala kama sisi vile alhamdulillah qabli alfajiri qabli dhuhuri na baadia baadia magharibi baadia alfajiri witri zile mali dhuha hizi tunazifanya tahiyatul masjid tunafanya sana mambo mengine pia yaheri katika swala lakini pia sio hivyo tadhkuru bikathrati salatiha wa siyamiha na huyu mwanamke pia anatajwa kwamba ni mwingi sana wa somo usimwambie jumatatu usimwambie alhamisi usimwambie masomo ya nabii Allah Daud usimwambie masiku meupe usimwambie somo gani ya sunna ya faradhi iwe ni ashura au iwe nini arafa ni mwanamke ambaye tukthiru min asiyam anakithirisha sana siyam kisha vile vile mtume pia wale yule mtu akamwambia rasulullah watukthiru min sadaqatiha ni mwanamke anakithirisha sana kutoa sadaka